вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у знаёмага кожнаму штампа пра Беларусь партызанскую ёсць тры прачытанні гістарычная прапагандысцкая і ментальная звязаная з нацыянальным характарам сам феномен народнага ляснога змагання ўзнік у нас яшчэ ў 13гадовую вайну якую у 1654 годзе расійскі цар алексей михайлович распачаў супраць вялікага княства літоўскага тагачасная беларусі летась у вострай браме сваю ацэнку гэтага феномену даў гісторык і пісьменнік уладзімир орлоў менавіта Менавіта у той вайне бярэ пачатак вядомыя ва ўсім свеце традыцыя гераічнай беларускай партызанкі партызанскай барацьбы якая не была інспіравана нейкімі засланамі з усходу аддзеламі як у часы другой сусветнай войны альбо як у 1812 годзе на гэты рух якраз пачаўся можна сказаць з глыбіню народа і даў па-першае маштаб які ўражвае десяткі тысяч беларускіх сялянаў удзельнічала. Большасць з іх была праваслаўнымі, таму што ён найбольш разгарнуўся якраз на ўсходзе краіны. І гэты рух даў прыклады сапраўднага гераізму. Скажам, у ліпені 1654 года 15-тысячнае войска маскоўскага воевода Трубецкога было бесстрашна адзаатакавана беларускім аддзелам з трох тысяч сялянаў калеснікаўскай вобласці на Амсціслаўшчыне. Такім чынам гістарычна беларуская партызанка распачалася і была скіраваная супраць расійскай акупацыі. Шмат у чым партызанскі характар мелі і антырасійскія паўстанні 1831 і 1863 гадоў, апошнія пад кіраўніцтвам кастуся Каліноўскага. Але прапагандысцкім брэндам наша партызанка стала толькі ў савецкія часы. Натуральна, гэта была ўжо не антырасійская, а спярша антыпольская ў заходняй Беларусі, а пасля антынямецкая партызанка другой сусветнай вайны. І тая і тая кіраваліся з Масквы, адкуль у Беларусь засылаліся дыверсійныя групы з мэтай арганізацыі партызанскага руху. Таму казаць пра гэты рух, як пра беларускі нацыянальны феномен не выпадае прынамсі ветэран партызанскага змагання пісьменнік валянцін тарас у адной з нашых даўнейшых перадач ацаніў гэты прапагандысцкі бренд скептычна но ну, накол того что беларусь была рэспублікай партызанкай тут конечно ёсць пэўнае перавелічэнне партызанскі рух быў даволі шырокім але самым шырокім ён зрабіўся напрыканцы 43 на пачатку 44 -го года калі паступіў загад цэнтральна штабу партызанскага руху ў москве мабілізаваць усю моладзь хочуць яны ці не і вялікімі гуртамі гналі этую моладзь у лес і вот гэтыя 400 ці 500 тысячаў партызан вот яны ўзяліся якраз за кошт этой моладзі якую напрыканцы 43 на пачатку 44 -го года а пад вёсну дык это ўжо наогул было такая масавая з'ява вось адсюль узяліся гэтыя паўмільёна іх канешне да гэтага часу не было столькі былі атрады не невялічкія дыверсійныя групы. Таму калі ён кажа, што это была рэспубліка партызанка, это у пэўным сэнсе перавелічэння. Thank you. Чаму ж партызанка стала менавіта беларускім брэндам? У архіве нашых перадач ёсць адказ і на гэтае пытанне. Пасляваенныя кіраўнікі Беларусі Панамарэнка і Цанава, абодва, дарэчы, выдалі тоўстыя кнігі пра партызанскі рух, прыдумалі гэты бренд, каб мець хоць які козыр у барацьбе за фонды на аднаўленне разбуранае вайной рэспублікі фігуральна кажучы, калі літовец у маскоўскіх кабінетах даставаў з чамадана галовы сыру і кілбасы, а грузін каньякі і віны, дык беларусу дастаць не было чаго. І ён казаў пра самую пацярпелую рэспубліку і яе партызанскі феномен. Нарэшце трэцяе значэнне беларусі партызанскай ментальнае. У адрозненне ад двух папярэдніх яно сядзіць глыбока ў душы і як вызначальная рыса нацыянальнага характару фармуе нашу будучыню, незалежна ад нашага жадання ці нават усведамлення. Мы не ведаем свайго заўтрашняга дня, бо наша будучыня сама ўсё яшчэ партызанка, якая хаваецца ад нас у нашым жа сэрцы пра тое, што гэта такое, ці добра гэта ці дрэнна і чаго ад гэтага чакаць і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Радыёвабода вострая брама. Мы гаворым пра беларускую партызанку, як з'яву гісторыі, як савецкі прапагандысцкі штамп і як рысу нацыянальнага характару. усеагульная падрыхтоўка да свята вялікай перамогі ў рэспубліцы беларусі выглядае навязліва натужна і таму няшчыра зусім не так як было 20 ці 30 гадоў таму у выхапленыя з натоўпу зыркім прамянём прапагандысцкага пражэктару ветэраны спалохана азіраюцца на шасцідзясятку упісаную ў рэклямы бленэндамеду і новых калекцыяў буцікоў на папсовы тэлевізійны кардыбалет з матывамі некалі задушэўных ваенных песень на падарункі ўладаў з якімі не ведаеш што рабіць як з тым праведзеным у хату тэлефонам у чарзе на які так і прастаяў усе гэтыя 60 гадоў палохае вал гэтага ўсяго бутафорскі і ў сутнасці сваёй пусты бо ніхто не ведае што будзе заўтра і тым мацней як той запалоханы звярок трымаецца ветэран за сваю вялікую перамогу падазраючы у кожным маладзёне патэнцыйнага рэвізіяніста Вайна цяпер нібы адзіная цвёрдая кубка пасярод багны невядомасці і хлусні. Таму не чапайце вайны, хай усё будзе як было, бо нічога іншага папросту няма гэтак ці прыблізна гэтак пачуваюцца ў нас не толькі ветэраны, але таксама дзеці і ўнукі партызанскай славы. І зусім не пра колішнія справы, а пра сённяшні і заўтрашні стан народа партызана адмыслова для нашай перадачы гутары ўзміцер бартосік з лявоном вольскім артурам клінавым і алесем антипенкам. Чым гучней грыміць юбілейная прапаганда беларускай партызанскай славы, чым больш напінаецца афіцыёз і чым часцей гаворыцца пра наш народ партызан, тым менш ува ўсім гэтым застаецца самой партызаншчыны, той самай лясной таямніцы, падзеленай паміж героямі тэрарыстамі, што непрыкметна караскаюцца на чыгуначны адхон. Партызан не гарлае бравурных песень, а толькі лірычныя пра бярозы ды сосны. Партызан не ездзіць на юбілейных эшалёнах і нават на парадзе перамогі не чаканіць крок партызан у сутнасці сваёй з другога боку лініі фронту. Ён змагар з акупацыйным афіцыёзам, з бравурнымі парадамі і эшалёнамі. Таму у сённяшнім гучнагалоссі пра вялікую перамогу і партызанскую славу так моцна адчуваецца гэты глыбока закладзены дысананс, гэты канфлікт стэрэатыпаў, што так падобны да самаробнай партызанскай бомбы. Калі браць пад увагу толькі вонкавы бок сёлета сёлетніх юбілейных святкаванняў, дык яны адчувальна антыпартызанскія. І партызанская тэма прысутнічае ў іх хутчэй як атавізм, даніна савецкай традыцыі і можа быць нацыянальнай ментальнасці. Бо тое, што беларус партызан ведае кожны. Але не кожны спрабаваў расшыфраваць гэты стэрэатып і растлумачыць нашу партызанскую сутнасць сярод людзей маёй генерацыі ці не першы хто ўзяўся за такое растлумачэнне музыка і літаратар лявон вольскі які ў 1996 годзе разам з гуртом нрм прадставіў публіцы сваю песню под назваю партызанская партызаны ляны поляны гаманили... Ленина партизаны. Эту партизанскую белорусскую другий раз отродили до жизни мы с НРМ, когда сделали партизанскую песню, где мы спевали небыто про отчинную войну, ну, а там имелось на увазе совсем меньше. И тут подхопили одразу этот стяг партизанский клинов, компания, шмат инших людей. На самом деле, я не думаю, что у нас самая была партизанская такая краина. Мне подается, что и Украина, и у России были те самые партизаны калі э, за партызанку ўспрымаць тое што скрасці на прадпрыемстве дахаты нажніцы альбо нейкі іншы дробны рэчык акумулятор пакрасці то гэта просто савецкая з'ява і савецкі чалавек у прынцыпе он заўсёды ў чымсьці партызан там што ён гаворыць адно думае іншае на кухню пра трэці размаўляе такая партызанка пасыўная ніхто нікого не забівае все ціха ніхто не любіць начальніка вот супраць яго партызанка накіраваныя ў курылцы казёл так што безумоўна у нас як у такой краіны найбольш набліжанай зараз да савецкага саюзу это партызанскай савет советская, калі ты в открытую не ідзеш на мітынг, а дома сядзіш і говорыш казёл ты гад, ты начальнік наш і сам сам самы найвышэйшы і наш ты які ягоны стаўнік то это такая пассивная партизанка, и все про это думают, никто ничего не говорит, на митинг собирается 500 человек, можно сказать, что партизанка, на самом деле, присутничает у такой кухонной советской форме, но это есть, и это вельми кепско. Ничего позитивного у этом нет. Не, зараз треба называть речи своими именами, никто не думал, что до такого абсурда дойдет. И чем более она абсурдуется, тем более люди боятся, тем более партизанец на кухнях там, альбо здесь бычок кинул. Не усметницу, а так просто кей плюнул еще. Вот тэракт такі беларускі. Лявон Вольскі прыгадаў мастака Артура Клінова, які стварыў цэлы часопіс сучаснага мастацтва пад назваю партызан таму клінаў сёння мой наступны суразмоўца Артур паспрабуй мяне пераканаць што сапраўды Беларусь нацыя партызанская в чым гэтае партызанство сёння партызанство беларусаў у маім разуменні нашмат шырэй чым уяўленнем пра партызана другой светнай войны по партызан гэта цалкам канкрэтная вельмі адмысловая ментальная мадэль паводзіну калі нацыя перажыла 500 гадоў вельмі жорсткіх войнаў геноциду і гэтак далей гэтак далей то перед чалавекам э, паўставала вельмі актуальная задача захаваць сабе і вось у выніку гэтага пэўнага эвалюцыйнага адбору і склалася гэта ментальная мадэль паводзінаў якую можна крыць як партызан, партызан! і што з гэтага вынікаюць з гэтага ментальнага цела беларуса па-першых партызаны гэта не асоба калектыўнага дзеяння по прынцыпе самазахавання гэта перш за ўсё самазахаванне асобы нацыя краіна гэта далей гэтак далей гэта ўжо за гэтай задачай самазахавання а Конечно, партызан можа гуртавацца на пэўныя хеўры, напрыклад, калі гэта зручна для самазахавання аб'яднацца у тры, чатыры, дзесяць асобаў, Але гэта, напэўна, ніколі не будзе дужым калектывам. Бо калі гэта ўжо робіцца калектыўнай з'явай, яна робіцца менш гнуткай і больш даступнай для знішэння. гэтага вынікае что конечно наше грамадство сёння гэта одна з прычынаў чаму у нашем грамадстве пэўныя працэсы тармазяцца ці іх не адбываецца гэта тое что наше грамадство попросту вельмі атамізавана няма разумення мы ёсць разуменне я я і бліжэйшае кола моя сям'я дзеці і гэта вельмі індуістычная пазіцыя але она напэўна адрозніваецца ад індудалізма заходняга чалавека у дзе гэты індывідуалізм ідзе ад свабоды асобы у нас гэты індуалізм ад таго што ў вакол ворагі і ты мусіш выжыць што гэта дае на перспектыву для того каб пачаліся нейкія дужыя сацыяльныя змены працэсы мусіць наступіць гэты момант калі гэта атамізаванасць перайдзе ў нейкі працэс кансалідацыі гэта цалкам рэальна цалкам магчыма але партызан ён ніколі не вылезе свайго сховішча свае багны леса балота свае хаты пакуль ён не адчуе што гэта не пагражае ему яго асобе яго мясцінцу самазахавання мусіць наступіць момант калі ён зразумее што пора А што сапраўды гэта можа быць гэта можа быць пагроза жыццю пагроза добра дабрабыту пагроза будучыні дзяцей першае што праходзіла у галаву гэта сітуацыя калі будзе абсалютна відавочна што для самазахавання трэба аб'яднацца бо ў далейшае існаванне у гэтым атамарным стане просто робіцца інструктыўным і нават для вось гэтай мадэлі партызан якія рысы ты бы хацеў пабачыць у беларускім партызане якія праявіліся б на поўніцу у каб з'явілася вось гэта пачуццё мы зноў жа тут сутыкаем сістэмай мовы і ўвогуле нацыянальнага пашуцця бо замкнёнасць на сабе на сваёй вось гэтай мая хата з краю мы ну, гэта таксама пэўны тормоз таму каб беларус ашуў сабе нацыі а нас гэта так мы будаванне нацыі гэта ёсць шлях перадольня атамарнасці мусіць з'явіцца адчуванне таго што далейшае існаванне ў гэтым стадыі ізаляванасці робіцца шкодным Thank you это прогучить троху парадаксальна але хацелася б каб беларус пачаў зжываць сабе партызана бо сітуацыя змянілася гэта формула самазахавання яна была актуальна яна была эфектыўна ў той час калі не было сланай дзяржавы сваёй сітуацыі акупацыі а сёння гэта мадэль партызана яна робіцца тормазам у тым сэнсе што ад таго ці мы здолем перадолець у гэтым атамарным стане будзе завесіць таго ці мы зможам рэалізаваць сабе як нацыянальная дзяржава гэта атаманнасць яна ўжо просто шкодзіць дзяржава номінальна існуе але рэальна яна не можа паўстаць таму што гэта ментальнае цела і гэта мадэль паводзінаў яна робіцца тормазам і таму я пожадаў бы і хацеў бы каб беларус пачаў выходзіць з гэтага ментальнага цела радыё свабода вострая брама мы гаворым пра беларускую партызанку як з'яву гісторыі як савецкі прапагандысцкі штамп і як рысу нацыянальнага характару у калі Артур кліна ўмяркуе, што беларускай нацыі трэба папросту пазбавіцца сваёй партызаншчыны, дык філёзаф алесь Анціпенка глядзіць на феномен беларускага партызанства больш складана. Спадарались у сённяшняга беларуса вы бачыце рысы партызана. Безумоўна так. Паглядзіце, як у нас адбываецца мітынгі і маніфестацыі. Менты хаваюцца па задворках. Беларусы, якія прыйшлі на маніфестацыю, робяць выгляд, што яны проста прыйшлі папіць кавы. Як толькі з'яўляецца хтосьці, хто разгортавае бел-чырвона-белы сцяг, так адразу з-за кутоў, з падваротню пачынаюць вылазіць гэтыя маніфестанты і ўжо менты ацэньваюць сітуацыю, ці варта ім з засады вылазіць, ці не варта. Так што у нас партызаншчына гэта ёсць на ментальным узроўні і гэта з прэса і таму я б не сказаў что гэта стэеатып гэта тып паводзінаў есть насамрэч три біялагічна дэтэрмінаваных тыпы паводзіну першы тып гэта агрэсія калі на вас нападаюць вы адказваеце э, агрэсіі ўзровень адреналіна подвышаецца весь ваш арганізм мабілізуецца і вы вступаеце ў наўпростовую бойку а другі тып паводзінаў гэта так званы эскіпізм калі у вас ёсць ногі вы не можете здолець з тым супернікам які супраць вас вы просто уцікаеце ёсць третий тып, які называецца мімікрый у біялогіі, тое, што называецца прыкінуцца, што цябе няма. І ў гэтую гульню прыкідавацца, што ты не існуеш, гуляе вялікая колькасць беларусаў. Іх няма, калі трэба адказаць на нейкае сур'ёзнае пытанне, калі трэба зрабіць выбар, іх няма. Яны сталіся чымсьці, што не вырознваецца з гэтага ландшафту. Возьмите навод тое самае самаазначэнне беларусаў як тутэйшае. Што гэта азначае? Это вельмі проста. Прыходзіць вораг, знаходзіць нейкіх дзядзькоў, у гэтай краіне і пытаецца ў гэтых дзядзькоў вы хто альбо ты хто і той кажа я тутэйшы насамрэч ён адказвае я расту тут як трава што вы да мяне прычапіліся і гэта таксама праява партызанскай ментальнасці беларусаў калі гаварыць адкуль гістарычныя карані гэтай ментальнасці гэтыя карані пасля па-першае так званай невядомай вайны і пасля здушэння некалькіх паўстанняў на беларусе калі наўпростае сутыкнення з ворагам прыводзіла тутэйшых людзей да паразы. І гэта траўматызаваны досвед існавання беларусаў на сваёй уласнай зямлі. партызанства гэта мішаніна трох мадэляў паводзінаў агрэсій эскейпізму і мімікрыі партызан гэта той хто хаваецца дзеля таго каб заатакаваць ворага гэта проста спосаб выжывання які вынайшлі беларусы цягам некалькіх апошніх стагоддзяў ясна што сітуацыя мусіць змяніцца у лепшы бок калі гэтая тактыка ўжо нам не спатрэбіцца і все да гэта ідзе таму я думаю што са стэеатыпам партызанства мы не відаць расстанемся ў наступным десятгоддзі партызанства это заўсёды памежная сітуацыя мусіць знікнуць памежная сітуацыя а яна знікне тады калі будуць гарантыі калектыўнага існавання а гэтыя гарантыі яны вядомыя ў цывілізаваным свеце гэта незалежнасць дэмакратыя вяршэнства закону і адсутнасць усялякай бздуры у выглядзе дыктатураў аўтарытарных режимаў і увогуле тотальнай безадказнасці людзей перад тым што яны робяць робяць, які выбар важны ў іхным жыцці і што яны мусяць рабіць. Такім чынам беларуская партызаншчына сёння гэта зусім не генетычная рыса нацыянальнага характару, а толькі форма несвабоды, у якой мы працягваем існаваць як нацыя. Нічога пазітыўнага ў гэтым адчуванні сябе дыверсантам пасярод мірнага жыцця няма. Партызаншчыну трэба зжываць. Яе месца ў падручніках гісторыі, а не ў рупарах дзяржаўнай прапаганды. Пра тое, што сённяшняму рэжыму, які стаіць на звароце да савецкіх рэаляў, выгадна трымаць беларусаў у выглядзе недаафомленай, недавершанай нацыянальна і разрозненай на адзінкі масы насельніцтва, мы таксама гаварылі неаднойчы. Менавіта адсюль такая зацятая барацьба дзяржавы супраць беларускай мовы беларускай школы і праўдзівай візіі беларускай гісторыі бо аб'яднаныя нацыянальным пачуццём беларусы, якія б выйшлі са свайго ляснога партызанскага схову, не сталі б цярпець сучаснай дарэшты з прымітывізаванай сістэмы ўлады, несвабоды і крочання наперад з тварамі абернутымі назад. А гэта значыць, што аб'яднанне народу ў свядомую годную нацыю, якая рэальна кіруе сваім уласным лёсам, непазбежна прывядзе да развітання беларусаў з гэтым недарэчным партызанскім таўром. Thank you.